E, qəbirsanlıq insanların dəfn olduğu yerə deyilir. Qəbirsanlıq insanların dəfn olan yerə deyilir. Hədislərdə bütün gəlir, məsələ, insanlar qəbirdə belə əzab çəkəcək və yaxud qəbirdə belə nemət içində olacaqlar və s. kimi şeylər. Bəzən görürsən ki, mülhidlər tərəfdən, Allaha və Rasuluna inanmayan tərəfdən Və yaxud da cahillər tərəfindən, müsəlmanların cahilləri tərəfindən belə bir sual meydana gəlir ki, deyir, bəs kim dəfn olunmayıbsa, qəbrə dəfn olunmayıbsa, o əzab çəkəcəkmi? Və nemət içində olacaqmı? E, buna misal dənizdə boğulub ölən, məsələn, balıqlar yemiş və yaxud vəhşi heyvanlar dağıdıb yemiş və yaxud odda yanıb kül olmuş və s. ki, bu insanlar deyirlər, yəni qəbir azab çəkəcəkmi, yoxsa yox. Əslində qəbir söhbəti hədislərdə, ayətlərdə gələn Qəbir ona görə deyilir ki, çünki insanların çoxu öldükdə adətən dəfn olunur. Yəni, ölüyü insan öldükdən sonra aparıb atmırlar harasa. İndi bəzi e, qeyri-müsəlmanlarda, bəzi, məsələ, Hindistan, e, Yaponiya, Kitay kimi bəzi ölkələrdə görürsən ki, ölü öldükdə onu dəfn eləmirlər, yandırırlar, onu yandırırlar ağac, e, odunla, Necə ki, odun yandırırlar. Yəni, subhanallah, İslamın böyük neymət olduğu bu da ortaya çıxır. İslam dinin gözəlliyinin əlamətlərindən bir baxın. Ölüyə necə ikram var? Ölü öldükdən sonra insan e, təmizlənir, qusul edilir, dəstəməz al alınır, sonra onu ağ kəfənlə kəfənlənir, sonra ona müsəlmanlar yığılır, cənazə namazı qılır. Onun üçün dua eləyirlər. Sonra onu gedib cəmaat şəklində dəfn eləyirlər. Sonra dəfinlə gözəl şəriət şəriətə uyğun dəfn eləyirlər. Sonra dəfindən sonra onun üçün dua eləyirlər. Və hətta onu sonra da belə dualarında unutmurlar. Amma baxın bu insanlar nə edir? Atası anasını aparır, ocağın üstə qoyur, onu qabağında gözü görə-görə yandırır. Və təsir burdadır ki, e, onların varlılarıdır. Bu millətlərin varlılarıdır, tamamilə yandıran ölüyü. Amma kasıbları isə böyle bir balaca yandırırlar. E, ola bilsin başı yanar, ola bilsin ayağı biraz yanır, ola bilsin yarı yanan yarı yanmaya. Sonra aparıb götürüb ölüyü atırlar çaya. Orada həmin ölü balıqlara yem olur. Baxın, insanın qəlbi necə daş olur. İnsan, subhanallah, e, İslamdan çıxdıqda, e, Allahın dinindən uzaq qaldıqda, yəni heyvan dərəcəsinə düşür. Əksində heyvandan da daha çox zəlalətli olur. Necə ki, ayətlər və ayətlərdə bu gəlir qeyd olunur. Ə, qardaşların biri, müsəlman qardaşların biri ma ə, e, Mədinədə olarkən bir əhvalat danışdı. Bir hindusun, hindus dinində olan birinin İslam'a girməsini. Deyir, həmin olan gənc yaşlarında olur. Yəni, o dediyinə görə 35-30 yaşı arasında olur yaşı onun İslama gəlməyinin səbəbi olur. Və çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə bu bunu öyrənmək, insanlara İslama girmək səbəbləri nədir? İnsanın dəvətçiləri lazımdır. Dəvətdə istifadə etsin, öyrənsin və s. Bu oğlan danışır öz əhvalatı necə İslama girib deyir. Bir gün anam vəfat elədi. Anamı deyir, çox istəyirdim, çox sevirdim. Hətta anamın ayrı bir an dura bilmirdim. Deyir, anam vəfat etdikdən sonra deyir, ürəyim gəlmədi. Nəfsim çəkmədi ki, anamı aparım, yandırım gözüm görə-görə. Deyir, lakin qohum əqraba adətdə olduğu kimi məni deyir, məcbur elədilər ki, aparam anamı közüm üstə, ocağın üstə qoyam, yandıram. Deyir, apardıq anamı, onları da adətdir ki, özünün ən yaxın adamı o odu verməlidir. Subhanallah, ən yaxın adamı odu o verməlidir. Külü də o, o, o yığışdırmalıdır, yəni tutadırsan. Deyir, anama odu verdik, yandırdım. Deyir, anam yanmadı. Yəni, təmiz yanıb kül olmadı. Bir hissəsi yandı, bir hissəsi qaldı. Deyir, baxdım ki, heç kəsdə niyyət yoxdur ki, odun gətirsin, bir də qalıyaq, yəni təmiz kül olana kimi. Deyir, məsləhət gördülər ki, yəni əziyyətə ehtiyac yoxdur, götürək çaya ataq ölünü. Deyir, anayın bədən hissəsi yanmışdı. Subhanallah. Deyir, apardıq, attıkçaya. E, bir neçe günden sonra olduğum ülkeden kendimden değil daha doğrusu bir neçe kilometre aralığa gittim. Der dostlarımla çay kenarına çıktım. Der bu anda çayın sahilinde gezerken bir ceset gördüm. Der gittim çevrende gördüm ki der anamdı. Anamdı çılbak sudun, suyun üzerinde. Çevirdim gördüm ki der anamdı. Deyir, o gündən sonra həmin dinin din olmağı deyir, qəlbimdə yerləşdirə bilmədim. Və tez müsəlmanların birini tapdım, İslam dinin özəlliklərini və fəzilətini ondan soruşdum. Və deyir, heç tərəddüd etmədim İslam dininə girməyə. Ona, bax, ona görə baxın, İslam dini böyük neymət həqiqətən. İnsana, insan öz yaşayarkən öz həyatını necə düzənləməlidir? Quranla, kitabla düzənləyə bilir. Hətta öldükdən sonra onun necə olur? Onu da Quranla, sünnətlə bilinir sadəcə. Ona görə e, əsasən insanların bəziləri, bayaqki sualı təkrar gətirirəm, soruşurlar ki, bəs dəfn olunmayan qəbir azabı çəkəcəkmi? Bəli. İnsanı qurt, quş, quşlar da yesə, quşlar da yesə, yandırılsa da, suda da boğulsa və s. kimi o insanlar bərzəx aləminə qovuşurlar. Yəni bərzəx aləminə, ruhlar aləminə qovuşurlar. Və orada ya nemət içində olur, ya da e, əzab içində olur. Və bu baxımdan ona görə qəbir hədislərdə xüsusən qəbir söhbəti gəlir ki, qəbir sözü gəlir ki, çünki çox vəfat edən insanlar, vəfat edən insanın çoxu qəbrə dəfn olunur. Ona görə çoxu elə olduğu üçün dildə də çoxluğa görə gəlir. E, qaldı insan vəfat etdikdən sonra İslam dinində o tez dəfn olunmalıdır ölüyü saxlamaq İslam dinində bəyənilmir. Bəzi qəlbi xəstə olan insanlar şübhə gətirir, deyir ki, bu Ərəb ölkələrinə və yaxud istəyir Məhəmməd Peyğəmbərin yaşadığı Məkkə Mədiniyə aiddir deyir. Tez basırmaq. Deyir ona görə ki, o ölkələr isti idi. Öləldikdən sonra tez e, ilənirdi, tez e, iv, iv verirdi. Ona görə onlar tez basılırlardı soğuq olan, soğuq olan ölkələrə deyir, bu aid deyil. Yəni, bir, bir həftə, 10 gün saxla bilərsən. Lakin, Peyğəmbər s.ə.v-in dini Məkkə Mədinəyə mi aid idi, yoxsa bütün dünya üzünə mi? Bütün dünya üzünə aid idi. Bütün dünyadakı müsəlmanlara aid idi. Ona görə şəriətimiz, Peyğəmbər s.ə.v gətirdiyi şəriət şamil və kamildir. Heç bir naqislik yoxdur. Hər gələn hökum, yer üzündə yaşayan hər bir müsəlman qadın və kişiyə aid olur. Və e, bu baxımdan ölü öldükdə gecikdirmək kəsinliklə bəyənilmir. Ya e, kimisə gəlsin deyə ölünün, ya e, kimisə uzaqdadır və s. kimi səbəblərə görə ölü gecikdirmək qeyri-mümkündür. Daha doğrusu ölü gecikdirmək haramdır. Ölünü yəni və vəfat etdikdən sonra dəfni, dəfni gecikdirmək haramdır. E, bu Peyğəmbər s.ə.v-in əmri ilədir. Bunda da hikmət var ölünü də tez dəfn etməkdə hikmət var. Birinci hikmətlərindən biri odur ki, ölü nə qədər qalır, o qədər qohum əqrabasına əziyyət verir. Ölmüş insanın cəsədi nə qədər insan görür, o qədər üzülür, ağlayır, qəmlənir və haramlara da girməyə yol verir. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb ehtimallardandır ki, bəzi insanların görürsün, cavan ölür. Onun əhli rəymə şüyan salırlar. Yəni, ağlayıb, saçlarını dartıb, yolub tökürlər. Bu da ölmüş insana əziyyət verir. Peyğəmbər s.ə.v. Səhih Müslimdə gələn hədis deyir ki, ölü əhlinin, ölünün qoyum qardaşının ağlaması ilə ölmüş insan əzab çəkir. Onlar ağlayırlar, ürəklərini rahatlatmaq istəyirlər. Bu tərəfdən də həmin vəfat etmiş insan onların ağlamağına görə əzab əziyyət çəkir. Ona görə hər bir müsəlman öz sağlığında, öz həyatında onu nəsiyyət etməlidir ki, o öldükdən sonra onun, üzə onun üzərində səsküy salınmasın, saçlar yolunmasın, üzlər cırılmasın və döşlər, sinələr döyülməsin. Çünki bunu e, nəsiyyət etməsə, hətta müsəlman olsa belə, onların etdiklərinə görə o da əzab, əziyyət çəkir. Bu, həmçinin hikmətlərindəndir, ölünün tez dəfn olunmasının səbəblərindəndir. Ölü öldükdən sonra ortada nə qədər qalırsa, o qədər ilənmə ehtimalı var. Heç kəs istəməz ki, ölüsündən pisi gəlsin. Ölüsünün pis iyini duysun, datsın. Ona görə ölü öldükdən sonra tez müddətdə onu dəfn eləməyə çalışmaq lazımdır. Və həmçinin ölü dəfn etdikdən sonra ölünü, ölmüş insanı dəfn etdikdən sonra və yaxud bunu da qeyd edək ki, quva ilə, tabut ilə ölüyü bastırmaq İslam dinində yoxdur. İslam dinində tabutla bastırmaq yoxdur və qadağandır. Ölü kəfənlə bastırılmalıdır. Sadəcə əgər kəfən kəfənləmək mümkündürsə. Əgər mümkün deyilsə, bacardıqca, bacardığımız qədər ölünü ə, e, paltar ilə və yaxud parça ilə ə, e, bürəmək lazımdır. Ölü ölmüş insan üzü qibləyə, sağ çiyini üstünə dəfn olunmalıdır. Üzü qibləyə, sağ çiyini üstünə. Və e, qəbir qazdıqda ölü iki cür dəfn olunur. Birinə ləh deyirlər, birinə də şıq deyirlər. Ləhd qəbir qazıldıqdan sonra e, ölünün, yəni qazıldıqdan sonra qəbrin qiblə tərəfindən bir balaca dibindən yenə qazılır ki, ölü həmin şeyin həmin o qazlan tərəf o tərəfinə çevrilsin sağ çiyinin üzərinə, sonra ölünün arxasından e, daşdır, kubikdir və yaxud başqa şeylər qoyursan, ölü elə dursun deyə. Sonra o qalan boş yeri torpaqla doldurursan. Və yaxud da qəbrin özünü qazdıqdan sonra bu içindən, qəbrin o içindən bir balaca yerini aşağı qazırsan. Və ölünü ora qoyursan, sonra üstünə ağaclar, dəmirlər və ya başqa maneələr qoyursan ki, daş torpaq birbaşa ölünün üstə tökülməsin. Və sonra o qalan boş yeri isə torpaqla doldurursan. Əgər müsəlman bir müsəlman hökmü bil bilinməzsə, birbaşa qəbrə qoyulub, üstə daş torpaq tökülüb, elə dəfn olunarsa, onda əgər vaxt çox keçməyibsə, onda həmin qəbri təzdən qazıb, həmin müsəlmanı şəriət yoluna bastırmaq lazımdır. Çünki birbaşa cəsədin üstə daş, tö daş tökmək bu ədəbsizlikdir, İslam dininə də müxalifdir. Tabutda basmaq, basmağa gəldikdə bu qeyri-müsəlmanların, xüsusən də xristiyanların adətləridir. Onlar insan öldükdə tabutda dəfn eləyərlər və insanın e, paltar geyindirərlər, onun saçını darayarlar və s. kimi şeylər. E, insan tabutda basırmaq caizdir insanı. Əgər yanıbsa, məsələ yanıbdır insan və tikələr qalıbdır, onu toplayırlar. Və yaxud da insan ilənibdir, qeyri-mümkündür çıxartmaq tabutdan. Məsələ ki, görürsən ki, xarici ölkələrdə insan ölür, onu xristiyanlar götürür, tabutun içinə qoyur, elə dəfn eləyir. Və sonra bir neçə ildən sonra da ölü sahibi gedir, tapır öz ölüsünü, sonra qəbri eşib öz ölkəsinə gətirmək istəyir. Və yaxud müsəlman kəsdirsə, ist istənilir ki, xristiyan qəbir sanığına çıxartsın, müsəlman qəbir sanığına dəfn olunsun. Və bu, bu halda necədirsə ölü, bu halda götürülüb gətirilib, e, götürülüb gətirilib, eləcə də dəfn olunur. Və həmçinin <clears throat> qəbri, qəbrin üstə daş qoymaq və yaxud qəbrin üstünə bina tikmək və yaxud qəbrin dörd bir qırağının ətrafına daşlar düzmək, yəni o mənada ki, belə ev, ev yəni hündürə tikmək, qəbrin üstünü belə deyək, e, bunlar da şəriətdə, İslam dinində haramdır. Onlar da şəriətdə İslam dinində haramdır. Əksinə o qoyulan şeylər ölmüş insana əziyyət verir. Və bugünkü də insanlar çox hədlərini aşıblar. Qəbrin özünü bina kimi tikirlər, üstə baş daş qoyurlar, həmin baş daşının üstə rəsimlər çəkirlər. Yəni ölmüş insanın şəklini üstə çəkirlər. Və buna da artırırlar əlavə altına bir neçə kuplet, bir neçə bənd şeir də yazırlar. Hə. Təəssüf ordadır ki, subhanallah. Bəzi yerlərdə görürsən ölmüş insan əlində araq stəkanı belə durur. Yəni baş daşının üstündə onun içdiyi vaxtın şəkillidir belə, əlində araq və yaxud çaxır stəkanı belə şəkil çəkdi. O birisi nə bilim başqa formada, o birisi nə bilim başqa formada da bilmirlər ki, ölən insanın əhvalatı necədir. Və həmçinin qəbrin üstə bina tikməyi Peyğəmbər s.ə.v qadağan eləyir. Və Peyğəmbər s.ə.v-in e, vəfatında Peyğəmbər s.ə.v vəfatında Əli radiyallahu anhuya etdiyi nəsiyyətlərindən biri də deyir, yer üzündə heç bir yüksəldilmiş qəbir qoymayın. Ta dümdüz edənə kimi. Yer üzündə gördüyün hər yüksəlmiş qabırı dümdüz eləyinir. Qəbirə sadəcə insan öldükdən sonra üstünə torpağı biraz yuxarı şəkildə toplamaq olar. Nəyə görə? Çünki qəbir olduğu bilinsin deyə. Və e, sonra qəbrin o torpaq dağılmasın deyə ətrafına daş düzmək olar. Və baş tərəfinə, baş hissəsinə isə bir daş qoymaq olar ki, bilinsin ki, bura qəbirdir. Çünki müsəlmanın diridə ehtiramı, hörməti olduğu kimi, müsəlmanın ölüsünün, ölüsünün də hörməti, mərfəti var. Peyğəmbər salsan deyir, kim bir müsəlmanın, yəni ölmüş bir müsəlmanın sümüyünü sındırarsa, həmin insanın dirikən sümüyünü sındırmış kimidir. Bunun baxımından Peyğəmbər sallallahu qəbir sanıqda, qəbirlərin üzərində ayaqqabılı gəzməyə qadağan eləyir Peyğəmbər s.ə.v. Ayaqqabını gəzmək olmaz müsəlmanların qəbir sanlığında. Nəyə görə? Çünki sən həmin müsəlmanın üstündə gəzmiş kimi günah, günah qazanırsan. Və həmçinin bugünkü bidətlərdən olan da e, dəfn etdikdən sonra ölünü ətrafına reşotka dəmir çəkirlər. Yəni yeri mühasirəyə alırlar və istəyirlər ki, o ailə ora dəfn olunsun. Bu da İslamda olan bidətlərdəndir. Əslində, çalışmaq lazımdır. Yəni, insan e, ümumiyyətlə qəbrini, qəbri daima tanıması heç düz deyil, məsləhət deyil. Çünki əgər insan salih insan deyilsə, kafir kimi ölübsə, onun qəbrini tanımağında nə faydadır? Yox, əgər müsəlman kimi ölübsə, bir ibadət əhli ölübsə, yenə onun qəbrinin bilinməsində yenə problemlər var. Yəni, sən nə bilirsən ki, gələcək nəsil Sən, məsələ, sən ora, onun gedib çox dua eləməyin, onun bağışlanması üçün. Nə bilirsən ki, gələcək nəsildə birdən gedib onu, ondan kömək istəmədiyini. Hə. Əsl bütün bütlərə ibadətin meydana gəlməsinə səbəb elə budur. Ona görə ölmüş insanın qəbri nə vaxtsa bilinməməsi daha şəriətə uyğundur. Daha şəriətə uyğundur. Ona görə, məsələ, e, heç hansı peyğəmbərlərin qəbri məlumdur. İlla bəzi insanlar e, müəyyən peyğəmbərlərin qəbrinin filan yerdə olmağını deyirlər. Lakin buna dəlil lazımdır. Və yaxud da hansı sahabələrin qəbri bu dəqiqə məlumdur. İlla bəzi sahabələri deyirlər, yenə ona da dəlil lazımdır. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in qəbri, e, Əbu Bakr radiyallahu anhunun qəbri, Elcid Omar ibn Xattab radiyallahu anhunun qəbri məlumdur. Peyğəmbər s.ə.v evinə dəfn olunub və Peyğəmbər s.ə.v evinə də hər iki xəlifə dəfn olunub. Bu da bilinir. Əslində Peyğəmbər s.ə.v qadağan eləyib qəbrini tez-tez ziyarət eləməyə, bayram halına gətirməyə və s. kimi şeyləri. Lakin Peyğəmbər s.ə.v qəbri ona görə bilinir ki, çünki Peyğəmbər s.ə.v-in qəbri qorunmalıdır. Tarix boyunca kafirlər həmişə hilə qurublar ki, Peyğəmbər s.ə.v qəbrini eşsinlər, Peyğəmbər s.ə.v cəsədini çıxartsınlar və s. kimi fitnə fəsad törətsinlər. Lakin əlhəmdülillah Allah-u Teala buna imkan verməyib. Hətta tarixdə gəlir ki, iki dənə yahudi həcə gəliblər riyakarlıq sifəti ilə eşib Peyğəmbər s.ə.v qəbrini çıxartmaq istəyiblər. Yəni, uzun bir məsafədə yerin altı ilə eşə-eşə gəlirlərmiş. Hətta o bir gecəlik iş qalıbmış Peyğəmbər s.ə.v cəsədini çıxartmağa həmin günü də o oranın əmri, Məkkə Mədinənin əmri bu işdən xəbəri olub, gəlib o iki yahudini tapıbdır. Və dərhal onlar yaşadığı evlərinin içindən qazırlarmış quyunu. Nəhayət evlərini axtaranda görüb ki, quyu açılıbdır, Peyğəmbər s.ə.v düz qəbrinə gedib çıxır. İkisinin də hökmü Allahın şəriətində necədir, elə olubdur. Və sonra o gündən bu günə kimi ondan da qabaq yenə Peyğəmbər s.ə.v qəbri həmişə mühafəzə altında olubdur, qorunubdur. Divarlar tikilib ətrafında. Hətta bugünkü günə Peyğəmbər s.ə.v qəbrinin özünü görmək qeyri-mümkündür. Yəni bugünkü gündə kimsə peyğəmbər sallallahu qəbrini gedib necə dəfn olunub deyə və ya torpağını, dəfninin torpağını görmək yer mümkündür. Peyğəmbər sallallahu qəbrinin ətrafından 4 dənə divar tikilib, 4 dənə divar hündür şəkildə yəni peyğəmbər sallallahu qəbri görünmür. Bu da nəyə görə insanların etiqadının qabağını, küfr, şirk etiqadlarının qabağını almaq üçün Yəni insan təəccübə gəlir həqiqətən Məkkə Mədinəyə gedəndə, xüsusən Peyğəmbər qəbrinin yanına gələndə görürsən ki, insanlar var saatlarca Peyğəmbər sallallahu tərəf üzünü çevirir, arxasında qibləyə çevirir, Peyğəmbər sallallahu Allahdan istəyən kimi istəyir. Yəni elhamdülillah ki, e, ölkə Səudi Ərəbistan ölkəsi dəvət əhli qoyubdu, oradakı insanları hikmətlə dəvət etməyə çalışırlar. Lakin bəzən alınmır. Bəzən görürsən ki, onlara başqa-başqa adlar deyirlər və onlardan gən qaçırlar. Və ümumən <coughs> qəbir sadə olmalıdır. İslam dinində qəbir sadə olmalıdır. Çox yüksəldilməməlidir. Nə üzərində bina, nə ətrafına gül əkilməməlidir. Qəbir düzdür, qoruna, qoruna bilər müəyyən tərəfdən ki, ayaqlar altında qalmasın, su sel gəlib aparmasın və yaxud heyvanlar, qurtlar, quşlar gəlib yeməsin yəni mühasirə, divarlar arasında ümumi qəbirstanlıq alına bilər mühafaza olunmaq üçün. Yəni ölüləri qorumaq üçün. Daha doğrusu ya sel, ya nəsə it, qul heyvanlar eş eşmək, hansı ölkədə ki, heyvanların eşməyi, eşməyi məşhurdur, o ölkələrdə mühafaza etmək olar. Və həmçinin İslam dinində qəbri ziyarət etmək qəbri ziyarət etmək məşrudur. Yəni icazəlidir. E, İslamın əvvəllərində qəbir ziyarət etmək, qəbirləri gedib ziyarət etmək qadağan idi. Kəsinliklə qadağan idi. Lakin sonradan icazə verildi. Peyğəmbər s.ə.v deyir, Kuntu nəhəytikum an ziyarətul qubur ələ fəzuruha fə innəhə tüzəkkirukumul axirə. Hədis Buxarə və Muslimdə gəlmişdir. Peyğəmbər s.ə.v deyir, sizə əvvəllər, öncələr qəbir ziyarətini qadağan etmişdim. Amma indi sizi qəbirləri ziyarət etməyinizə icazə verirəm. Ona görə ki, qəbir ziyarətini etmək insana axirəti xatırladır. Məqsəd, əsl məqsəd qəbir ziyarətində insanın axirəti xatırlamasıdır. Həmçinin sahabələrdən soruşurlar ki, ən axmaq insan hansı insandır? Ən səfih insan hansı insandır? Deyir, qəbir sanlıqda gülən insanlar. Çünki əsl qəbir sanmaqda gülmək biraz əxlaqsızlığa yol açır. Yəni, pusat, subhanallah, insanlar qəbir sanlığı yola döndəriblər. Heybət qalmayıb qəbir sanlıqlarına. Baxçalara döndəriblər. Cəmat bu da qəbir sanlıqlara istirahətə gedir. Kef çəkməyə gedirlər. Zina eləməyə gedirlər. Və s. kimi mundarçılığa. Əsl qəbir ziyarətində məqsəd oradan ibrət almaq, qəbrə gedən gününü torpağın altında əməllərinlə tək, tək və təki qaldığın günü xatırlamaq üçün getməlisən. O gün ki, övladların da, sevgililərin də həyatda olan, səni sevən hər kəsi tərk eləyəcəyi günü xatırlamaq üçün getməlisən. O gün insan öz əməli ilə baş-başa qalacaq. Hətta xatırlayacaq dünyada kimlərlə gəzirdi, oturub dururdu onların ziyarət etmədiyini onu da dərk edəcək. Sözsüz ki, o gün peşmançılıq fayda verməyəcək. E, əsərlərdə gəlmişdir həmçinin şeytanın insanı yayındığı şeylərdən biri, yayındırdığı şeylərdən biri insanın qəbir ziy qəbirləri ziyarəti tez-tez getməməsidir. Hətta bəzi sələflər deyir, insanlar qəbir sandıqla keçdikdə şeytan onun boğazını yabalayar. Qoymaz ki, o tərəfə baxsın. Çünki qorxar ki, birdən ibrət alar, imanı artar. E, həqiqətən müsəlman, müsəlmanların qəbir sanlığını, qəbirlərini ziyarət etməyə çalışmalıdır. Gedib orada o öllər üçün Allahdan bağışlanmaq diləməlidir. Oradakı qardaşların, e, onlar orada yatan qardaşlar üçün, e, qəbirdə olan qardaşlar üçün Allahdan xeyir dua etmək lazımdır. Çünki onların bizim üzərimdə, biz üzərimizdə olan haqlarından biri budur. Peyğəmbər s.ə.v hətta vəfatına yaxın Ayşə radiyallahu deyir, gedib Uhud əhlini və qeydə olan sahabələrin qəbrini gedib ziyarət eləyərdi. Onlara xitab eləyərdi. Onlara xeyir dua eləyərdi. Və bu, müsəlmanın müsəlman olan haqlarından biridir. Və həmçinin qadınların, qadınlara gəldikdə qadınların qəbirləri ziyarət etməsinə gəldikdə alimlər arasında, elm əhlinin arasında ixtilaf var. O da e, hədis var. Peyğəmbər sallallahu deyir: "Allah lənət eləsin qəbirləri ziyarət edən qadınlara." Allah lənət eləsin qəbirləri ziyarət edən qadınlara. Həmin hədisdə iki dənə ləfs gəlir. Biri zəiratul qubur gəlir, bir də zəvvaratul qubur. Zəiratil qubur ümumiyyətlə e, qəbri ziyarət edən hər hansı bir qadın, ömrünü bir dəfə də ziyarət el el eləyən qadın da bura girir. Zəvvaratul qubur ləfzində isə çox ziyarət edən qadınlar gəlir, nəzərdə tutulur. Şeyx Albani, Şeyx Albani rahimehullah həmin hədisi səhih görür. Yəni çox ziyarət edən, tez-tez gedib qəbirləri ziyarət edən qadınlar Allah lənət eləsin deyə ləfsində olan hədisi daha səhih görür. Və bu baxımdan da elm əhlinin e, bəziləri icazə verir ki, qadınlar ara bir ibrət üçün qəbir sanlığı ziyarət edə bilər. Ara bir ibrət üçün ziyarət edə bilər. Başqa şey qarad, başqa bir qayə, başqa bir məqsəd üçün yox. Gedib öyle ya Quran oxuzdursun, ya gedib orada nə bilim ağlasın, ya gedib orada nə bilim dillər töksün. Əgər bu olarsa, kəsinliklə o gedən qadın lənətlənmişdir. Amma ibrət üçün ara bir icazə verilir, verir bəzi elməhli qadınları gedib ziyarət etməsinə. Sözsüz ki, bunu deyən alimlərin başqa bir hüccəti də var. O da, e, əgər məqsəd yəni hədisdə zahir olduğu kimi məqsəd nədir? Ahirəti xatırlamaq. Bu həm kişiyə aiddir, faydası həm kişi faydalanır bundan, həm də qadın faydalanır. Bu baxımdan icazə verirlər ki, qadınlar ara bir gedib ibrət almaq üçün ziyarət etsələr, onun zərəri yoxdur. Elcə də sahabələrin adəti idi qəbir sanaqları ziyarət etmək, imanlarının artması üçün. Gedib orada oturub, oradakı əhvalı, ora gedəcək gün xatırlaması üçün. Bunun görə elm əhlindən biri e, bir dəfə Mədinədə bir varlıların varların biri ev tikdirilmiş. Bunun da əlinin altında işçisi var imiş. Köməkçisi var imiş. Yəni evini tikdirdiyi biri. Bir gün işə gedərkən ona deyir ki, get filan yerdə qapı var, gətir evin qapısını askinin. Bu insan da gedir qapıyı, danışır, götürür, gətirir, asır Kişi axşam gəlir evə, görür ki, əmr etdiyi şey yerinə yetirilmir. Həqiqətən o varlı insan aldanıbmış dünyaya. Ahirəti unudubmuş. Tamamilə yox, biraz ahirətdən qafil imiş. Gəlir, qapının asılmadığını gördükdə hisslənir. Onu çağırır, dalaşır, sözlər deyir, niyə asmadın, O deyir, vallahi sən dedin ki, apar bunu mənim evim qapısını, qapısını evim qapısını qayır, evim qapısını düzəlt. Deyir, vallahi ki, sənin evin qapısını düzəltdim. Əldən tutur qəbir sanığı aparır, bir boş qəbirin ağzına qoyur həmin qapını. Deyir, vallahi ki, sənin evin buradır. Sən bura dönəcəksən. O tisliyinə bilsə, qalacaq orada sən bir müddət yaşayacaqsan, sonra ola bilsin sən sevməyən insanlar gedib həmin evin içində ömür sürsünlər, kef çəksinlər və sənin əsla evin buradadır. Bunu danışan adam deyir ki, həmin insan oturub düşünüb, hönkür-hönkür ağlayır. Deyir, vallahi ki, sən çox doğru söz deyirsən. Həqiqi evimiz buradır. Həqiqi tikəsi evimiz bu, buradır. Bu soyuq qəbirdir. Sən, ey müsəlman, həmin qəbri tikməyə çalışmalısan. O qəbrə gedən günü evin geniş olmasını istəməlisən. Evin geniş olması üçün çalışmalısan. Çünki həmin günü bəzi evlər çox dar olacaq. Bəzi evlərdə qəbir evlərində oturmaq olmayacaq. Qəbir sıxacaq, hətta sümükləri bir-birinin içinə keçinə kimi. Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, bizi qəbirlərimizi cənnətdən bir baxça etsin. Amin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizi bu dünyada müsəlman olaraq yaşatsın, bu dünyada müsəlman olaraq köçməyi nəsib etsin. Amin. Allah-u Teala bizə ixlas versin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizi və ailəmizi riyakarlıqdan qorusun. Allah-u Teala bizi və ailəmizi fitnədən, fəsaddan, böhtandan, şərdən qorusun. Allah-u Teala bizi və ailəmizi insanların və cinlərin şərlərindən, böhtanlarından, həsədlərindən, paxıllıqlarından qorusun. Və sallallahu aleyhi ve sellem ala nəbinə Muhammed və